ჯერია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება. პროგრამა ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით. დღევანდელი გადაცემის ფინანსური მხარდამჭერია პროექტი ევროპელი ქალები უკეთესი მომავლისათვის. ენერგიის ეფექტური გამოყენება, ანუ ენერგოეფექტურობა, ქმნის კომფორტულ გარემოს ადამიანისთვის, ეს არის ჯანმრთელი საარსებო გარემო და ამავე დროს ზოგავს ოჯახის ბიუჯეტის იმ ნაწილს, რომელიც შეიძლება გამოიყენოს უამრავი რაღაცისთვის, რომელიც გაცილებით მეტ სიამოვნებას მოგანიჭებთ. რას გთავაზობენ უცხოელი და ჩვენი ქართველი ექსპერტები და გარემოს დამცველები ენერგოეფექტურობისთვის? რამდენიმე რჩევა ეკომეტრისგან და ეკომეტრის დღევანდელი სტუმრებისგან. სტუდიაში არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს წანეთა მოძრაობა, დედამიწის მეგობრების საქართველოს, თანათავმჯდომარე რუსოდან სიმონიძე და პროექტის სოფლად საოჯახო პირობებში მზის ენერგიის ეფექტურად გამოყენებისა და ბინების დათბუნების ხელშ შეწყობის კოორდინატორი ექსპერტი ავთანდილ გელაძე წინ ზამთარია მეგობრებო ოჯახ ჭირდებას ითმო და დაზოგილი ბიუჯეტიც ასეთი ფინანსური რეცესიის დროს სახლი ავტომობილი სამსახური აი ეს სამი მნიშვნელოვანი ობიექტია სადაც იხარჯება ენერგია და სადაც აუცილებელია დაზოგვის მექანიზმები თუ გაინტერესებთ დეტალებით დაგვირეკეთ 2410192240242952 და თქმა უნდა კითხვა ინტერაქტივისთვის მოემზადეთ ეკოვიქტორ ტორინისთვის და რა თქმა უნდა პრიზისთვის, რომელიც თქვენთვის დააწესა ჩვენმა ბარტერულმა დონორმა, საყოფაცხოვრებო მოხმარებისა და ჰიგიენური პროდუქციის მწარმოებელმა კომპანიამ ბერტამ. ბერტა ეს არის პირველი დიდი კომპანია საქართველოში პროდუქციის ფართო არჩევანით, მყარი და თხევადი საპნები, სარეცხვის საშუალებები, შუშის და ჭურჭლის სარეცხვის ითხეები და ეს ყველაფერი ქართული ეტიკეტით, ქართული წარწერით, საქართველოს სახელით ქვეყნის შიგნით და უკვე ქვეყნის გარეთაც. ვიყოთ ნაკლებ პრეტენზი ადგილობრივი ადგილობრივი წარმოების პროდუქციის მიმართ ჯერჯერობით რა თქმა უნდა და გავაკეთოთ სწორი არჩევანი ყველაფერი ქართული ჩვენს ოჯახებში გახსოვდეთ ქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასახმებას თავი ზოლები იცავს ნიადაგს უნარჩუნებს ნაყოფიერებას ნაყოფიერი ნიადაგი კარგი მომავლის გარანტია რას გთავაზობენ უცხოელი ექსპერტები იმისთვის რომ დავზოგოთ ენერგია და ჩვენი ოჯახის ბიუჯეტი რჩევების პაკეტით ეკოდაიჯესტი ეკომეტრში ეკო დაიჯესტი რამდენი მერჩევა ენერგიისა და ჩვენი ოჯახის ბიუჯეტის დაზოგვისთვის სამთარში ეცადეთ დააყენოთ რეგულატორი გამათბობელზე იმიტომ რომ ნაკლებად დათბეს ის ოთახები რომლითაც არ სარგებლობთ გამათბობელის უკან გააკარით ფოლკა არეკლისით თანაბრად განაწილდება თელსოთახში ნუ დადგამ თავის გამათბობელის ახლოს ეს ხელ შეუწყოს თბილი ჰაერის მოძრაობას ეცადეთ რომ გამათბობელებში ტემპერატურა არ ასწდეს 60 გრადუსს ეს აკმაყოფილებს სანიტარულ ნორმებსაც ვინაიდან დაბალი ტემპერატურა საშიშია ჯანმრთელობისთვის მაღალი კი მხოლოდ და მხოლოდ ხარჯია იმისთვის რომ შევინარჩუნოთ სითბო და ათმუნეთ შემოსასვლელი გარფანჯარა კედლები სახურავი და აგეთ იატაკზე ხალიჩან რბილი საფენი გამოიყენეთ ენერგოდამზოგავი ნატურები ამით დაზოგავთ ენერგიის 80%-ს ღამით ან სახლიდან გასვლის შემთხვევაში ნუჩატოებს ქსელში აუდიო და ვიდეო ტექნიკას. ევროკავშირის ექსპერტების გათვლით, ეს ენერგეტიკული ვამპირები წელიწადში ქსელიდან 60 ევროს ღირებულების ენერგიას იპარავენ. აადუღეთ იმდენი წყალი, რამდენიც გჭირდებათ. დაახურეთ ქვაბს სახურავი, საკვები მომზადდება უფრო სწრაფად. ისარგებლეთ სარეცხი მანქანები ეკონომიკური პარამეტრების რეჟიმში. ეცადეთ ნაკლებად ისარგებლოთ მანქანით, მოკლე მანძილი გაიარეთ ფეხით. გამოიყენეთ რაც შეიძლება ნაკლები ქაღალდი სამსახურებში და ისარგებლეთ ჩვეულებრივი ჭიქებით ერთჯერადი პოლიეთილენის ჭიქების ნაცვლად. შევინარჩუნოთ ნიადაგები და გავაუმჯობესოთ სიცოცხლე მთელ პლანეტაზე. გადაცემის მხარდამჭერია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება. შემოგვიერთდით ერთად შევქმნათ ჯანმრთელი გარემო მომავალი თაობისთვის. ეკომეტრი აგრძელებს მუშაობას მოუსმინო ჩვენს გარემოს დამცველებს გაიცემის სტუმრები არიან საქართველოს პლანეტა მოძრაობა დედამიწის მეგობრები საქართველოს თანათავმჯდომარე ქალბატონი რუსუდან სიმონიძე და პროექტი სოფლად საოჯახო პირობებში მზის ენერგიის ეფექტურად გამოყენებისა და ბუნების დათბუნების ხელშეწყობის კოორდინატორი ექსპერტი აფთანდიო გელაძე გაიცემის ფინანსური მხარდამჭერია პროექტი ევროპელი ქალები უკეთესი მომავლისათვის და კითხვა ინტერაქტივისთვის როგორ ფიქრობთ თქვენი ოჯახის ბიუჯეტის რა ნაწილი გეხარჯებათ ზამთარში განსაკუთრებით და სად რა მომენტში ხარჯება დაგვირეკეთ 240-91-92-240-90-92-92 და ისარგებლეთ ჩვენი სტუმრების რჩევებით ყავდან რუსიდან ბადმავთანდილ საერთაშორისო ექსპერტების ვარაუდი არსებულ ენერგომატარებლებთან დაკავშირებით ძალიან კატასტროფულია აი აი საინტერესოა როგორ ამ თამაზი ვილაპარაკოთ და მე რა ალბათ გადავიდეთ მნიშვნელოვან თემებზე. რას პროგნოზი როგორია? ისმენ. უნებრივია. უნებრივი რესურსები ამოწურვადია. ეს შეიძლება როგორც ბუნებრივ გაზს, ასევე ძირითადად ქვანახშის, ნავთობს. პროგნოზი ასეთია, ამ ტემპით თუ გაგრძელდება ბუნებრივი რესურსის ამოღება, აა დედამიწის გულიდან 2022 წელიწადში უკვე დაიწყებს კლებას და ალბათ ძალიან სწრაფად ამოიწურება, ამ შეიქმნება უკვე დეფიციტი 2022 წლის შემდეგ. ქანახშის გაცილებით დიდი ვადა აქვს 270 მე მგონი ხო ნავთობის და გაზის უფრო ცუდად გვაქვს და ენერგომატარი ქანახშთან დაკავშირებით რაც უფრო მეტი დრო გადის უფრო ძვირდება მისი მოპოვება შემდეგ ეს უკვე ხარჯები იზრდება მასთან რა თქმა უნდა ძვირდება ტექნოლოგია ყოველთვის ძვირი იყო იმიტომ რომ თვითო სამშობლო პროცედურა ძვირი და ბოლსაბოს მერე ამოღების მერეც კი იმდენი პრობლემა არ ეს აძვირებს და როგორია აი რა მდგომარეობა დღეისთვის საქართველოში თუ არის ამაზე თუ მუშაობს ვინმე აი რა მდგომარეობა გვაქვს და რატო არ უნდა იმუშაონ მაგალითად თუ არ მუშაობს ენერგომატარებლების თვალსაზრისით საქართველოში ნახოთ თუ გულისხმობთ ბუნებრივ რესურსებს ჰიდრორესურსების გარდა ჩვენ პრაქტიკულად არ გაგვაჩნია სხვა რესურსები ის მცირე რაოდენობით და ნავთობი ეს არ შეიძლება განვიხილოთ როგორც რაღაც პოტენციალი ქვეყნისათვის ჩვენ ჩვენ ქვეყანამ დიდარია ჰიდრორესურსებით არის საუკეთესო პირობები ენერგეტიკული თვალსაზრისით მზის ენერგიის გამოყენებისათვის, ქარის ენერგიის გამოყენებისათვის. ამ თვალსაზრისით პოტენციალი საკმაოდ მნიშვნელოვანია, სერიოზულია. და დღევანდელ ეტაპზე სახელმწიფო პოლიტიკა არის ჰიდრორესურსების მაქსიმალურად ათვისება, ანუ ეს ჩვენ ვეთანხმებით თუ არ ვეთანხმებით ამ პოლიტიკას, ეს მეორე სადაო და საკამათო საკითხია, იმიტომ რომ ჩვენ გიგანტური ელექტროსადგურების მშენებლობის წინააღმდეგი ვართ, მაგრამ ასია თუ ისია, ფაქტი არის რეალობა ის, რომ სახელმწიფოს აქვს პოლიტიკა ჰიდრორესურსების მაქსიმალურად ათვისებისათვის, ეს არის პრიორიტეტი და მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული გაცხოველებული მუშაობა ამ კუთხით. აა რაც შეეხება სხვა ენერგორესურსებს, ეს არის მზის ენერგია და ქარის ენერგია, საქართველოსში გაცხადებულია სახელმწიფო პოლიტიკად, ეს არ არის პრიორიტეტი და შეიძლება ითქვას, რომ ამ კუთხით არ მიმდინარეობს სახელმწიფოს კუთხიდან, რაიმე სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე მუშაობა ამ მიმართულებით არ მიმდინარეობს, მთელი რესურსი და მთელი ძალები, როგორც ადამიანური, ასევე მატერიალური და ფულადი რესურსები გადასულია ჰიდრორესურსების, როგორც ენერგეტიკული რესურსების ათვისებაზე და ჩვენ ძალიან წუხართ იმას რომ პარალელურად მაინც გარკვეული დოზით მაინც არ ვითარდება სხვა მიმართულებები იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ ეს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ენერგოპოტენციალი საქართველოს მდინარეების ასე თუ ისე ათვისებულია გონივრულად გამოსახედებელი გონივრულად ასათვისებელი პოტენციალი უკვე ათვისებულია ეხლა უკვე აი გონივრული ზღარს იქეთ ვაპირებთ როგორც ენერგეტიკული რესურსის ათვისებას და ეს როგორ შემოგვიბრუნება როგორ შემოუბრუნდება ჩვენს მომავალთაობებს ეს ამისი პროგნოზით არ არის ექსპერტიზაც არ მიმდინარეობს და უბედურება ის არის რომ შეიძლება ერთმან უკნას მაგრამ შეიძლება ქვეყნისათვის გაცილებით უფრო დამანგრეველი შედეგები მოიტანოს ვიდრე დაუშვათ ატომურმა ელექტროსადგურმა ნახოთ ეცით ალბათ ყველაფერი მოხდება ისე როგორც პროფესიონალების რეზიუმე დაიდება ალბათ ამის მიხედვით ამას მიიღებ გაითვალისწინებენ სხვანაირად ასეთი პროექტები არ კეთდება ალბათ არ უნდა კეთდებოდეს არ უნდა კეთდებოდეს თუ ისე კი აი მიუხედავად იმისა მზის ენერგიის აი თქვენ ამბობთ რომ არა მაგრამ მზის ენერგიის კოლექტორები დიდი ხანია იყენებდნენ 80-იან წლებიდან დაიწყო ბატონო ავთანდი იგივე საკურორტო ზონებში შოვის ლებარდეს იქ არის მზის ენერგიის დიდი და ქარისაც არის მე მგონი უკვე პატარა მცირე კოლექტორებია ხო ეს კოლექტორები იყო მიმდინარეობდა მაგრამ ეს არ არის არის э, მასშტაბური, ეს არ არის როგორც ასეთი სახელმწიფო პოლიტიკა, ეს არის რაღაცა მოდელების და ექსპერიმენტების დონეზე э, განხორციელებული საქმიანობა, რომელიც ამის რა თქმა უნდა ვერ ქმნის და ვერ შექმნის. და და კიდევ ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან დიდი მარაგი ამ საკითხში, ეს არის ენერგოეფექტურობა, რომელიც აბსოლუტურად იგნორირებულია სამწუხაროდ. ჩვენი მონაცემები, ჩვენ ჩვენი ექსპერტების მონაცემებით, განსაკუთრებით ქალაქ ადგილებში, გათბობაზე დახარჯული ენერგიის 80% გაედინება გარეთ. სოფლებზე რომ არაფერი თქვა. საოცრად არა ენერგოეფექტურ სახლებში ვცხოვრობთ ჩვენ. ეს რა თქმა უნდა არანაირად არ არის ასახული ამის აწინააღმდეგო უქმედება როგორც კანონმდებლობაში, ასევე სამშენებლო სტანდარტებში. ამ ხრი მოსახლეობის ნუბერება ძალიან დაბალია. შეიძლება ითქვას მე-19 საუკუნის და მე-21 საუკუნეში აღმოჩნდით. მე-20 საუკუნე გამორჩენილი იქნა ჩვენი ქვეყნისათვის, რადგანაც ჩვენ საბჭოთა კავშირის მემკვიდრეები ვართ და აქ ფა ენერგია იყო უფასო, როცა ამ დროს ევროპაში, ამერიკაში აბსოლუტურად სხვა მემართულებები არის და ძირთადში ენერგოეფექტურობა არის ძალიან მაღალ დონეზე აყვანილი. აი ეს არ ვიცი, გადმოვიდა ინერციით თუ რა ხდება, თუმცა ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, ახალ ქვეყნებში მნიშვნელოვნად შეიცვალა ამ თვალსაზრისით მოქმედებები როგორც აკანონმდებლო, ასეც ნობელების თვალსაზრისით. აი ჩვენ ხშირად გვაქვს შეხვედრები სოფლის მოსახლეობასთან და თითქმის წარმოდგენაც არ აქვს, რას ნიშნავს ენერგოეფექტურობა, რას ნიშნავს ახლების დათმობა დათმუნება რას ნიშნავს? ბანჯრების დათმუნება მეტნაკლებად ქალაქებში შეიცვალა და დაიწყო ბანჯრების გამოსვლა ორმაგი მინა პაკეტებით მეტალოკერამ მეტალოპლასმასის კარფანჯრებით ხოლო რაჭი და ასევე თბილისში ეს ეკონომიური ნათურები, ეგრეთ წოდებული ეკონომიური ნათურები, რომელთაც 80%-ით ხდება ენერგიის დანერგვა, შედარებით უკეთესი სიტუაციაა. სოფლად ამაზე თითქმის წარმოდგენაც არ აქვს. არა დაარსებობს შვედი ექსპერტების ასეთი დათვლა, რომლის თანახმადაც საქართველოში გამოყენებული ვარვარების ნატურების ეფექტური ნატურის შეცვლით გამოიმ გასა დაიზოგება იმდენი ჰიდროენერგია, იმდენი ელექტროენერგია, რასაც გამოიმუშავებს ესეთი ჰიდროელექტროსადგური როგორც ინვალხესია წარმოიდგინეთ რა ისეთი რამხელა არა <coughs> ენერგოეფექტური მასა რამხელა მარაგზია ლაპარაკის რო არაფერი თქვა სახლების მშენებლობაზე და სახლიდან გადენილ э, უამრავ სითფოზე და აი ყველაფერს თავი რო დავანებოთ იმ არა კომფორტაბელურ საცხოვრებელ პირობებზე რომელიც განსაკუთრებით სოფლათ არის რადგანაც მხოლოდ ერთი ოთახი თება დღევანდელ პირობებში э, სხვა ოთახებზე ლაპარაკი ზედმე მეტია, რადგანაც ოფაში ვთქვათ, ცხოვრების პირობები საკმაოდ გართულებულია, მაქსიმალურად ხდება შეშის გამოყენება და ისიც არა ეფექტურად, ეფექტურ ღუმელებზე ლაპარაკი არ არის. კიდე ერთხელ ამბობ, დათბუნება არის ძალიან ესეთი შორეული რაღაც. აა, წარმოდგენა რაღაც. წარმოდგენა. იცით რა, ოფაში იგივე შეშის ღუმელების გამოყენებაზე როცა არის ლაპარაკი, თუ არის დღეს შემოთავაზება, მე მოვიარეს ხოთ შორს უამრავი მაღაზია და მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მაღაზიაში მახახლა არ ამაგ დასახელების უფლება, უცხ ხოთან შემოტანი ძალიან ძვირად ღირებული შეშის ღუმელი. სხვათა შორის და ეს ძალიან ძვირი ჯდება, იცით? აი, იგივე ტექნოლოგიას როცა ვაპარაკობთ ენერგოეფექტურ დანადგარებზე. აი, საქართველოს ძალიან ძვირია ეს ყველაფერი. უახლესი ტექნოლოგიებზე ვაპარაკი ხო? მე შემოდის. აი, რას ვთავაზობ ბაზარი დღეს კიდე. ძვირია, ფიეს რა თქმა უნდა შედარებითია ყველაფერი. რას გულისხმობთ? ძვირში რა არის? ეხლა ეს რას ღუმელი რასაც გვემზანებთ? ჩვენთან გარდა იმისა, რომ ზვირია, ძნელად დასანერგიცა ის, იმიტომ რომ ჩვენთან სოფლებში ღუმელი ორ დანიშნულებას ასრულებს. ერთი არის გათბობა, მეორე არის სადილის მომზადება. დიახ. აი ეს ენერგოეფექტური ღუმლები, ღუმელები ეგრეთ ხო, რა თქმა უნდა, არა მარტო სადილი. და ეს ენერგოეფექტური ღუმელები, როგორც თქვენ ბძანებთ, საქართველოსიც იყარა ერთი მცდელობა მსგავსი ღუმელების შექმნის პროექტები, ძალიან ბევრი არსებობდა, შეიქმნა კიდევაც ეგზემპლარები, მაგრამ ის მხოლოდ ერთი აი გათბობის დანიშნულებით თუ გამოიყენებთ მხოლოდ ღუმელს, იქ mm-hmm. შეიძლება დიდი ეფექტურობის მიღწევა. მაგრამ როცა სადილის მომზადებაცა გაქვთ მასზე განზრახული და იმ მომენტში იმ წუთში მაღალი ტემპერატურა გჭირდება თქვენ რომელი ზედაპირზე ეს ერთმანეთს შეუთავსებელი ხდება უკვე ამდენად ცოტა ძნელი დასანერგია ეს ყველაფერი არაეფექტურია ბატონთან დილი, იმიტომ რომ ის ძვირია, თუ მარტო ერთი მიზნით იყიდი, მაშინ გამოდის რომ ბალანსი მაინც იროა ბაყოში. ეხლა ჩვენთან ნუ ბუნებრივია ეხლა თავისუფალი ეკონომიკის პირობებში ბაზარი უნდა არეგულირებდეს ყველაფერს და ფასიც ბაზრი ბაზარმა დაადგინოს, მაგრამ ჩვენთან ეს სიძვირე განპირობებულია ორი მიზეზით. ერთი ის რომ კონკურენცია თითქმის არ არსებობს. აჰა ამას თავისი ბევრი მიზეზი აქვს მოთხოვნილებიდან დაწყებული და სხვა რაღაც და მეორე ის რომ სახელმწიფოს მხრიდან სტიმულირებული არ არის ეს ყველაფერი. აჰა. თორე არის უამრავი მექანიზმები სახელმწიფოს თავის ხელში აქვს ამისი რესურსი და რეზერვი იმისი რომ შეიძლება სტიმულება მიცეს და ეფექტური ენერგოეფექტურობა იყოს პრიორიტეტი ქვეყნისათვის დღეს მსოფლიოში უფრო სერიოზული პრობლემა მიუხედავად მიუხედავად ამდენი ომების და უამრავი პოლიტიკური ცხელი წერტილების ამაზე სერიოზული პრობლემა დღეს მსოფლიოში არ არსებობს დიახ რომ ეს არის უახლოესი მომავლის პრობლემა. პრობლემა სრულიად შეიძლება კატასტროფულ შედეგებამდის მივიდეს. მოწოდე არაფერი არ არის და მდგრადი აი ენერგოეფექტურების ყველაზე რეალური ის არის რომ მდგრადი გამოყენების აი რა აი ეს რა არის მე უთხრათ რადიოზე რას ნიშნავს მდგრადი გამოყენება ბუნებრივი რესურსების აი ეს ამ და სიტყვა სიტყვა ტერმინი ისე როგორც სიტყვა ეკოლოგია დღეს მაბატიად და ყველაფერს მიეწებება და ეს ძალიან ძნელი გასარკვევია, მაგრამ მდგრადი შინარსი შინარს ყველა ქვეყნისათვის უკვე პოლიტიკური თვალსაზრისით ენერგეტიკას თუ ეხება ენერგო დამოუკიდებლობაზეა საუბარი. რა თქმა უნდა. თუ ერთი ქვეყანა მეორეზე ენერგეტიკულად არის დამოკიდებული, ეს მის თავისუფლებას მაქსიმალურად ზღუდავს. ეს პოლიტიკის ზონაზე გადის, ეს რა თქმა უნდა პოლიტიკურად ამას ნიშნავს და ეხლა მდგრადი მდგრადი ნიშნავს იმას, რომ სტაბილური იყოს პროცესი, დინამიური პროცესი იყოს სტაბილური, რაიმე ექსესებისა და იყოს პროცესი შეუქცევადი. ამას შინაარსია ეს მაგრამ ნუ ეს э, სხვადასხვა კონტექსში განიხილება. ენერგოეფექტო ხო, კალდან რუსოდან ეს ძალიან ისეთი თემაა ბატონთან, რომელზეც ალბათ ყველა გადაცემაში შე მოგვიწევს ამაზე საუბარ და ხაზგასმა რომ ენერგოეფექტურობა, ენერგოდამოუკიდებლობის ეკვივალენტი, ეს მისი თანამდებობე პროცესია. თუნდაც იგივე მზის ენერგია რომ გამოვიყენოთ და ის რომ ჩვენი ენერგია გამოვიყენოთ ისე რომ ჩვენ თვითონ ჩვენ ინდივიდუალურად ოჯახი იყოს ენერგოდამოუკიდებელი, ეს ძალიან დიდი კოეფიციენტია ფინანსურიც და ეკონომიურიც და ყველანაირიც მე მე ვერ დაგეთანხმები თამაში იმიტომ რომ ა <laughs> ენერგო ეფექტურობა პირველ რიგში ეს ცნობიერების დონეზე ასაყვანი კატეგორია, რასაც კარბატონის უდანმა უკვე გაუსვა ხაზი და არა დამოუკიდებლო ეკონომიკური კატეგორია არ უნდა იყოს, ეს გაცილებით უფრო სხვა რაღაც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ვგრძნობდეთ, რომ ყველა ჩვენი დაუდევარი ნაბიჯით, ყველა ჩვენი ზედმეტად ანთებული ნატურით დედამიწას მივაქანებთ კატასტროფისაკენ. ამას უნდა ეს ეს ცოტა უფრო სხვა რაღაც უნდა იყოს ყველა ჩვენთაგანში. მართალია, მართალია, ეს უკვე ცხოვრების დონე ადამიანი ეცეთ დონის მიმანიშნებელი და კულტურა ეღევანდელი 21 საუკუნის ხოვრების კულტურა ამ მემგონი ხო და ერთით აი ეს ნებისმიერი გარემოსთაცვითი პროექტები ქალბატონ რუსუდან წლების მანძილზე ზუსტად ამ ცნობიერებაზე იმუშავა. იცით რომ მე როცა ხო მოსახლეობას ხვდებიდე, თანდათან თანდათან მუშავდება ეს მექანიზმი. როგორც ერთხმა გერმანულმა სპეციალისტებმა გვითხეს, გერმანიას 20 წელი დაჭირდა იმისთვის, რომ ას გაეკეთებინა. დანიას ამდენი დაჭირდა. არის ინფორმაცია. რა სიტუალიზინებს აი ეს პროექტი, რომელზეც ამჟამად მუშაობს ორგანიზაცია და რამდენი ეტაპად წარიმართება. რა სამუშაოებია ჩაწერტარებელი? თავშთავაცხადია ცნობიერების ამაღლება ძალიან მნიშვნელოვანი და უნიშნელოვანია სიახლეების დანერგვის დროს. ახლა ჩვენი პროექტი მუშაობს მთელ საქართველოსზე, ჩვენ ყავს საქართველოსში ჩვენს გარდა კიდე სამი პარტნიორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც სხვადასხვა რეგიონებში მუშაობენ და ითვალისწინებს თითოეული ორგანიზაცია ამ პროექტიდან მუშაობს ორ სოფელში, სოფელებში, სნობერის სნობერების ამაღლება, როგორც ენერგოეფექტურობაზე, ასევე განახლებად ასევე ახალ ტექნოლოგიების დანერგვაზე და თლიანად ეს პროექტი მოიცავს ცნობიერების ამაღლებას, ეს არის როგორც სემინარები, როგორც ტრენინგები, ასევე სამოდელო პროექტების დანერგვა. სამოდელო პროექტებში იგულისხმება დათბუნება სახლების სხვადასხვა ტექნოლოგიებით და ძირითადად ჩვენ ხელს უწყობთ და მხარს უჭერთ ბუნებრივ ტექნოლოგიებს და მზის მზით წყლის გამართველებს მზის კოლექტორების დანერგვაზე ხელშეწყობა. პროექტი მუშაობს 4 წლის განმავლობაში, ყოველ წელს აქ თავისი ყოველ წელს გვექნება ჩვენ ჩვენი ამოცანები, ჩვენი მიზნები, რაც შეიძლება ვთქვათ, პლანეტა მოძრაობა იმუშავებს ორ სოფელში და დანერგავს ამას. რომელსაც ეს იქნება ხონში სოფელი ივანდიდი და საგარეჯოში სოფელი მანავე. ასევე ჩვენი პარტნიორები სხვადასხვა რაიონებში ორ-ორ სოფელზე იმუშავებენ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს მხოლოდ ორ სოფელში უნდა დაინერგოს. იქ თქვენი გადაცემების საშუალებით ადგილობრივი მედიის საშუალებით ამის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდება მეზობელ სოფლებს, ჩატარდება იქ სემინარები, სადემონსტრაციო პროექტების დროს მეზობელი სოფლებიდანაც იქნებიან მოწვეული ადამიანები, რომ ეს რაც შეიძლება ფართოდ მოხდეს აი ამ საკითხებზე ინფორმაცია გაწმენდება მოსახლეობის და თვითონვე გავრცელება ამ ახალი ტექნოლოგიების, მაგრამ ეს ყველაფერი სხვაში წვეთია თუმას ხელი ასევე არ შეეწყობა აა სახელმწიფო მხრიდან ეს იქნება ფინანსური მექანიზმების დანერგვა თუ კანონმდებლობა ენერგოეფექტურობასთან დაკავშირებით. და ყოველ შემთხვევაში იმისთვის რომ დაუზოგოთ ენერგია საჭიროა ენერგოეფექტურო კანონი კანონმდებლობა ეს და რომელიც ჩვენ უკვე რამ მექანიზმი აი ჰოლანდიაში ჰოლანდიაში იმისთვის რომ ენერგოეფექტური უკასრავად ახალი მანქანა შეიძინოს ადამიან ოღონდ ახალი მანქანომით ნაკლებად დააბინძურებს გარემოს იმ ხელა ფინანსური სტიმულირება აქვს სახელმწიფოსგან შეღავათები აქვს გისმენ მსმენელია ხაზზე გისმენ გისმენები ჩაბერდება ბასო ხალბატონო ბარბარე გამარჯობა თქვენ მადლობ ჩაბერდება სასწუბრებო ვერ ჯერ ამ გამწურები ძალიან ახლა ყველა ოჯახის შვილები ვარ ხოდა თეფრო თავზე ისე აი საქართველოს ასეთი დიდი რესურსები არისო

თვითონ ლავწობის საბადოები აღმოაჩინეს რა საბადოები არის დახურული ილახავენო მე ეს თავის მოსპირეთში გადის საბადოები არის აღმოჩენილი და რა მხრივ რა ეცეთ რა თუ კი გვაქვს ჩვენ ასეთი წიაღისეული და დახურულია ეს ძალიან კარგი ამიტომ სტრატეგიულ რესურსად თუ მოიაზრება ზოგიერთი რაღაცა მაგრამ ეცეთ მაგრამ ხო, მაგრამ ნახოთ ელექტროენერგიის საფასური შეიძლება გაგვიაფდეს იქნება მომავალი. შევხედოთ მომავალს თუ როგორ. არ ვიცით სხვა ჩურის ისა. ეს ჩვენზე არის დამოკიდებული სახელმწიფო პოლიტიკა და ასევე ის მარეგულირებელი კომპანია, რომელიც მუშაობს ამ საკითხებზე. თუმცა ჩვენ ქვეყანაში მაინც აი ნახოთ მომავალი როგორი იქნება შედარებით მე ვერ გავიგე ამბატონს არ უნდა გადახდა თუ როგორა რატო არ უნდა გადავიხადოთ აბა რა უნდა დახარჯული ენერგიის საფასური უნდა გადავიხადოთ და ეს მძიმეა მართალია იცით და იქნება ამაზე გვაქვს ცოტა ლაპარაკი რომ ნაკლები დაახარჯოთ და შეღავათი გაუწიოთ როგორც გარემოს და ენერგიას ისე ჩვენს ბიუჯეტს რა მდგომარეობაა მაგა და რა საკანონმდებლო ბაზაა ამისთვის გასათვალისწინებელი და ზუსტად სოფლად როგორ უნდა გამოიყენონ ეფექტურად ენერგია ზუსტად ამიტომ მუშაობს ეს შესანიშნავი პროექტი რომელმაც რამდენიმე ცენტრი გააკეთა როგორ მუშაობს ეს ცენტრები და როგორ შეიძლება საკონსულტაციო ბიუროები და რა საკეთებენ ეს ცენტრები ამაზე ეკო ვიქტორინის შემდეგ მოემზადეთ ვიქტორინისთვის Thank you. ეკოვიქტორინა შანსი ეკომეტრისგან ისე ესებამდე მივედით და წყლის ენერგიის გამოყენებაზე ზუსტად კითხვაც აქედან ამასთან არის დაკავშირებული ენგუშეისის კაშხლის მშენებლობა დაიწყო 1961 წელს ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი კაშხალი მთელ სოფლიოში ამ კაშხლის მშენებლობის იდეა ეკუთვნის დიდ ქართულ მეცენატს საზოგადო მოღვაწეს პუბლიცისტ ქალაქ ფოთის მერს მან მოიწვია პირველად ინჟინრები პეტერბურგიდან და მათ ირჩევით ცდილობდა მოეძებინა თანხები ენგურის კაშხლის მშენებლობისთვის. 20 20 წელი შეალია აი ამ იდეის განხორციელებას, მაგრამ ამაოდ. გაიხსენეთ ეს დიდი ქართველი საზოგადო მოღვაწე პუბლიცისტი და მეცენატი დარეკეთ 240-91-92-40-92-92-92 და მიიღეთ შესანიშნავი პაკეტი, რომელიც დააწესა კომპანია ბერტამ. ესე იგი, ჩვენ კი ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერში ენერგოეფექტურობაზე საუბარს, გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს ანთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრობის საქართველოს თანათავმჯდომარე რუსლან სიმონიძე და პროექტის სოფლის საოჯახო პირობებში მსის ენერგიის ეფექტურად გამოყენებისა და ბინების დათბუნების ხელშეწყობის კოორდინატორი ექსპერტი ავთანდილ გელაძე. დღევანდელი გადაცემის ფინანსური მხარდამჭერია პროექტი ევროპელი ქალები უკეთესი მომავლისათვის. აი რა გაკეთდა სოფლად ბატონ ავთანდილ მაინტერესებს ეს პროექტი ფარგლებში რა სამუშაოები ჩატარდა და ძალიან საინტერესო როგორ შეუძლიათ ისარგებლონ ადამიანებმა სოფელში მცხოვრმა ადამიანებმა ამიტომ ეს ეს პროექტი საკმაოდ ხანგრძლივია წელს პირველი წელია რაც მიმდინარეობს ეს პროექტი და ამ ეტაპზე ჩვენ ძირითადად დაკავებული ვართ ცნობიერების ამაღლებით. დიახ. მოდი ჩემოვიყვანოთ სვანენ და გავაკეთოთ გისმენთ. გამარჯობათ. გამარჯობათ. ჩემი პასუხია ნიკო ნიკოლაძე. დიახ, ხალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. გილოცავთ პრიზის და დავეთ კოორდინატები პრიზს, როცა იქნება წაიღეთ. გისმენთ, გავაგზავნოთ. სადასად გაიხსნა ეს ბატონთან მომდი ჩელა ახსენოთ რადიოსენერას უკვე იყო აღნიშნული ჩვენ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს ლანთა მოძრაობა მუშაობს ორ რეგიონში და ორ სოფელში ეს არის იმერეთში სოფელი ივანდიდში ხონის რაიონი და კახეთში სოფელი მანავი საგარეჯოს რაიონი არის კიდევ სხვა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები რომლებსაც ასევე ორ-ორი სოფელი აქვთ ასე რომ ჩვენ შევეცადეთ ამ პროექტის ფარგლებში დაგვეფარა საქართველო გეოგრაფიულად მთლიანად. რატო თითო სოფელი რეგიონებში, იმიტომ რომ ჩვენ э, სხვა პროექტების განხორციელების პერიოდში э, რამოდენიმე სოფელში მუშაობდით და შედეგები, ანუ თვალსაჩინოება, ანუ სადემონსტრაციო პროექტები მაინც და მაინც დიდ რეზონანსს э, ვერ ვერ იღებდა მოსახლეობაში. და ეხლა ჩვენი მიზანი, ამ პროექტის მიზანი იქნება აი ამ სოფლებში მაქსიმალურად შევძლოთ ჩვენი სადემონსტრაციო პროექტების განხორციელება, ანუ დაუშვათ 30-40% მოსახლეობის დავფაროთ ამ საშუალებებით. და თუ ახლა წარმოდგენაში თუ ყველაფერი კარგად იქნება და უფალმა ინება, და მანავში 30 მოსახლეობის 30%-ს დამონტაჟებული ექნება მზის კოლექტორი და ჩატარებული ექნება გარკვეული სამუშაოები ბინების დასათბუნებლად მე გარწმუნებთ რომ საკმაოდ რეზონანსული ფაქტი იქნება და ამითი ჩვენ სამ ეფექტზე არის გათვლილი ეს პროექტი ჯერჯერობით როგორც მოგახსენდეთ ჩვენ ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობთ საკმაოდ რთულია როგორ მოდის მოსახლეობა აცნობიერ ფერიერებს ამას, აი საინტერესო ან ხონში ან მანავში. ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში სიახლეები შევიტანეთ და მხოლოდ ცნობიერების ამაღლებაზე არა ვარ. სოფლების წარმომადგენლები უკვე თითოეული სოფლიდან 6-7 ადამიანი, ესე ამათ გავატარეთ სწავლება, ეგრეთ წოდებული ტრენინგები, რათა დასპეციალდნენ და თვითონ შეძლონ ასეთი კოლექტორების წარმოება, დამზადება და მონტაჟი. აგრეთვე ექსპლუატაცია, მანდილოსნებიც არიან აქ და მათი ექსპლუატაციის წესების დასაცავად. ნუ რაღაც რაღაც რაღაც ეს სერიოზული სიახლეებია, მაშინ და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეფექტი იქნება. თუმცა თქვენს კითხვაზე მე გიპასუხებთ, რომ ძალიან რთულია დღეს მოსახლეობასთან ამ კუთხით ურთიერთობა, იმიტომ რომ რატო? აი, ცნობიერების ამაღლება ჯერ როგორც წესი ტრადიციულად მოუცლელობა შემდეგ არის ის რომ ჩვენ ეს ისედაც ვიცოდით ესეთი დამოკიდებულება თქვენ დასმული გაქვთ კითხვა მე არ მინდა ციფრები დაგისახელოთ ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა კატეგორიებად რომელი კატეგორიის მაცხოვრებელი შეძლებული იქნება ღარიბი თუ რა. მათი შემოსავლების ოჯახური ბიუჯეტის რა ნაწილი მიდის ენერგო რესურსებზე? რა ნაწილი მიდის ბატონო? თქვენ კითხვა გაქვს დასმული და არ მინდა არ პასუხობენ, იცით რა ეთქობა. კატეგორია მოსახლეობის კონებრივი თუ სოციალური მდგომარეობის მიხედვით ეს ციფრები იცვლება რა თქმა უნდა. შეძლებული ოჯახების 16-17%-ი მიდის მხოლოდ ენერგომატარებს. საშუალო ფენის 40%-დან 35-დან 40%-ამდე. უფრო მეტია. უძლური ან დაუქონელი ფენის 40%-ზე ზემოთ თითქმის ნახევარი მისი ისედაც წილის შემოსავლის ნახევარი მიდის ენერგორესურსების შეძენაში და ეს იც ვიცოდით როგორ აიცოდა ეს მათი მათი მოტანილი ციფრებია მათგან მიღებული მონაცემებია იცოდნენ რა თქმა უნდა მაგრამ საბოლოო ციფრი რო დაინახეს მე მე მე მე უკვე რეაქცია ეფექტი მე მე მე მე დარჩნენ გაოგნებულები ნუ თუ ხოლო არცით აი ამაში ცოტა ძნელად მოყვებიან და მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ჩვენ გვაღופილი ვართ შედეგებით და ალბათ სემინარები ისია და გეგმები რომ ეს მათთან ერთად კეთდება მას თვითონ აკეთებთ მეთოდია ისეთი და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ამითი ისინი შეძლებენ რაღაცნაირად როცა ცნობერებს ამაღლება ერთია შეიძლება იცი მაგრამ შენში რო ჯდება ეს უკვე მეორე საკითხია და აი ზუსტად ამ მეთოდით ვუშაობთ ჩვენ და ფიქრობთ რომ შედეგი იქნება ასე მიაღწიეს შედეგი სხვა ქვეყნებში და ბევრისათვის ბევრ ქვეყანაში ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა და მით უმეტეს როცა მას ეს ხელი ეწყობა სხვადასხვა ფინანსური მექანიზმების შემუშავებით თუ საკანონმდებლო ინიციატივებით და კანონმდებლობით არის გამაგრებული. ასევე არსებობს სხვა ქვეყნებში ვებგვერდები სპეციალური, ეს არის ამერიკაში, ეს არის ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, სადაც მოსახლეობა შედის, ნახულობს და განსაკუთრებით საბაზრო ეკონომიკის მარწუხები თავის როლსაც ასრულებს ამაში. აი როცა თბილისში უკვე გარკვეულმა ფინანსურმა მექანიზმებმა შეიძლება მოსახლეობისთვის მძიმე იყოს, მოიტანა ის, რომ ნატურები უკვე იცვლება თითქმის ყველა ოჯახებში, ვარვარების ნატურის ნაცვლად. შედის ეს ეკონომიკური ნათურები. თუმცა ასარჩევა ძალიან ძნელია ხალბატონო რუსუდან. იცით იმდენი ფალსიფიცირებული მე საკუთარ გამოცდილებიდან გეუბნებით ამდენჯერ შეიძლება ნათურა ეყიდო და ჯერეთი თვითონ გამყიდველიც არ არის პროფესიონალი. იცით და რაღაც დარეგულირება უნდა მოხდეს აუ ხო ძალიან რთული საქმე ჩვენთან ოფისში უკვე 2 წელზე მეტია ბევრი 10-15 ნათურიდან შეიძლება მხოლოდ ორი უბრალოდ ჩვენ გაგვიმართლა ალბათ და შევიძინეთ ხარისხიანი ნათურები და ჩვენ ასევე ჩკავაჩუკეთ ეს ნათურები სოფლი ჩვენი პროექტების თანახმად და იმათთანაც მუშაობს. ნუ ახლა ასე მე არ შემიძლია დავასახელო რომელი კომპანია იყო და ყოველთვის ნელია ამის გაკეთება. ნუ ალბათ ეს მაინც უნდა რაღაცნაირად რეგულირდებოდეს გარკვეული მექანიზმებით რა ხარისხი შემოდის როგორი ხარისხია და ან კონტროლი იყოს გაუნათურებელი. აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ერთი რამე გავითვალისწინოთ, რომ ამოდის ეს ვარვარა ნატურები აუცილებლად ამოდის ხმარებიდან, ბაზარზე მისი დეფიციტი იქნება უსათოდ ალბათ. კარგია, მაგრამ ერთია მეორე, ეს ენერგოეფექტური ნატურები ნარჩენების სახით საკმაოდ ტოქსიკურია. ამიტომ რომ შემოვის, როცა შემოგვაგ, ამიტომა საჭირო მისი შემოწმება აუცილებლად. მეორე ხარისხოვანი გაცილებით მეტი ნარჩენია, მეტი ტოქსიკური ნარჩენია. ეს ერთი მეთითებინა, ну, ამისთვის უნდა არსებობდეს სპეციალური კონტეინერები შესანახი სამწუხაროდ ეს ჯერჯერობით ჩვენ ქვეყანაში არის და მათ ვისაც ეს ნატურა დაუზიანდება და ის უნდა მოხდეს ჩვენ საერთო ნარჩენში ნაგავში ყველას თხოვთ რომ ის ცელოფანის პარკში იქნეს ჩადებული თავმოკრული რათა ნუ გაგატეხი შემთხვევაში იქიდან გამოსული ტოქსიკური ნივთიერებებმა კიდევ უფრო მეტად არ დააბიძოს ჩვენი ნაგავი ჩვენი ნარჩენები ესეც სამწუხარო რეალობაა ნუ ალბათ მოწესრიგდება ოდესმე მოხდება ამათი მეორე გადატანა და პრობლემა პრობლემა ნაკლებ იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ქალბატონებს და ისიც როცა ჰელიო დანადგარებს ელაპარაკობთ ჰელიუმს ისის ენერგიის გამოყენებაზე ისიც რა ესეც ძვირადღირებულია და იმაზეა და მოკიდებული მისი ღირებულება პანელი რამდენიანია როგორია რანაირია. ბევრმა გამოთქვა სურვილი მე მინდა მზის ენერგიის პანელი დავდგა მაგრამ იქ შეუძლებ უამრავი პრობლემა გამოსახლება მაგრამ შეიძლება ელემენტარული ტექნოლოგიებიც არსებობს რომელიც ნებისმიერმა შეიძლება ხო არსებობს ასეთი ამ ესეთი ტექნოლოგიების დანერგვას მოხდება იმ ჩვენ სოფლებში. აი ეს ჩვენი ეგრეთ წოდებული ტრენერები, სპეციალისტები სხვანაირად რო თქვა, შეისწავლიან ამ შეისწავლეს ეს ამ გადასამზადებელ კურსებზე სხვადასხვა მეთოდებით და დამზადება ჰელიოსისტემების ეს შეიძლება იყოს ძალიან მარტივი, რომელსაც თვითონაც გააკეთებს და მხოლოდ ზაფხულში მოემსახურება დამთავრებული რთული გერმანული ტექნოლოგიით. საბოლოო ჯამში როცა ხდება დათვლები ჩვენ ამათ ვმუშაობ და ეს საკმაოდ რთული თუ მას შედარებით შეძლებული შეიძლება ორ სამ წელიწადში თავისთავად აანაზღაურებს. რა თქმა უნდა, თავისთავად წედა თუ კი მას შემდგომში ექნება ფინანსური მხარდაჭერა და ექნება გარკვეულად გამაგრებული ჩვენი ენერგოპოლიტიკით თუ საბანკო პოლიტიკით, რომელზედაც ჩვენ დღესაც ვმუშაობთ, მაშინ კიდე უფრო გაცილებით ადვილი იქნება მასი დანერგვა. გაბწანდით თურქეთში რა ხდება? გაიარეთ გერმანიაში, ბავარიის მხარეში თუ სხვაგან და ჩრდილოეთის ქვეყნებში ყველგან და არაფერი რო არაფერი თქვათ ისრაელში და ჩვენ ქვეყანაში სადაც ექსპერტები მიუთითებენ რომ დაახლოებით 268 დღემსიანია და კიდე სხვა პარამეტრები ქარი რადია და გამოსხივება თუ ასე შემდეგ მაშინ გვაქვს უდიდესი მარაგი უდიდესი მარაგი მზის ენერგიის და ასევე ვიმეორებ დღეს მაინც ჩვენი გადაცემა მიძღვილი ენერგოეფექტურობისა და დათბუნებისაკენ უდიდესი მარაგებია შეიძლება თქვენ მეტაგი კითხოთ ასეთი მონაცემები ჩვენი ექსპერტების რომ ქვეყნის ენერგო მოხმარების 40%-ამდე მოდის შენობების გათბობა განათებაზე, რაც ძალიან სამწუხარო ციფრია. და ასევე ბიუჯეტიდან უდიდესი თანხა წეღან ბატონმა თა დილმებთან, აი გაოცებულები იყო, რომ ყველაზე ღარიბი ადამიანი, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ გრადაცია თვითონ მათ გააკეთეს სოფლებში, ყველაზე ღარიბი ადამიანი შემოსავალი 150 ლარია ოჯახზე. მისი ნახევარი სამწუხაროდ 51 არა ეს ენერგეტიკულ მატარებლებს კავდონის დამსმენელია გისმენთ გამარჯობათ გამარჯობათ მოგესალმებით თქვენ სტუმრებსაც ასევე გამარჯობათ ქალბატონო ბარბარე მე უფრო თოვნის მინდა მოგვარტოთ დიახ თქვენ ახსენეთ ეკონომ ნატურებთან დაკავშირებით დიახ ბევრი ასე ვთქვათ ფალსიფიცირებული натура და მე როგორც თბილისელი ადამიანი და როგორც მომხმარებელი ძალიან მაინტერესებს თუ რომელია ასე ვთქვათ ვარგისიანი ეკონომ натура და იქნებ შემდგომი დაგაცემისთვის ამის სპეციალისტი მოიწვიოს და ჩვენ დაგვარკვიოს რა საზოგადოება სად როგორ რანაირად შეიძლება ამის აუცილებლად ბოლოს და ბოლოს ეს ასე ვთქვათ ფასიფიცირებული ეკონომატურების შეძენით ზარალი არ ნახოთ. მარტელია პოზიცია აბსოლუტურად. მე მახსოვს ქაუტონ რუსიდან ჩვენ როცა ქონდა გიორგი აბულაშვილმა ენერგოეფექტურობის ცენტრმა ასეთი კონკრეტული პასუხი გასცემ, იმიტომ ჩვენ არ ქონდა დასახელების უფლება. ეს არის რაც უფრო ძვირი ღირსო. სხვათაში რაც უფრო ძვირიაო, მაგრამ ესეც არ არის კონკრეტული პასუხი ჩვენ სამწუხაროდ არ აგვაქვს უფლება, მაგრამ მაინც როგორ უნდა შეარჩიოს ქაუტონ რუსი? მაინც უკეთესია მიბძანდეთ მაღაზიებში ოფიცი ოფიციალურ მაღაზიებში, სადაც ამ შესახებ ინფორმაციას მოგცემენ, თუმცა ბაზრობებზეც არის სპეციალური მაღაზიები ამასთან დაკავშირებით, მათთან შეგიძლიათ გასაუბრება. იცით, ახლა ქვეყნები აღარ მინდა დავასახელო, რომელიც ხშირად ფალსიფიცირებულ პროდუქციას გვთავაზობენ, სამწუხაროდ მათი ნატურები ძალიან მალე იწება mm-hmm. და სხვათაშორის ჩვენ ოფისში გვაქვს რამდენიმე ნატურა უკრაინის წარმოების, რომელმაც საკმაოდ დიდი ხანი გაძლო. ამდენად ცოტა რთულია მასში გარკვევა.

მე uh, მაინც მიგითითებდით და მოგიწოდებდით ასე ვთქვათ სპეციალიზებულ მაღაზიებში მიბძანებულიყავით და იქ შეკეთით ან ის არგილებ წვანე და მოძრაობის ტელეფონით 2 2199 45 2 99 53 2 99 53 ნებისმიერ საკითხზე რაც შეეხება ენერგოეფექტურ საშუალებებს შეგიძლიათ დარეკოთ ქაბეტონ რუსუდანთან ბატონთან ბატონთან გეოდესთან და ნებისმიერ რჩევას უფასოდ მიიღებ და ისეთი რჩევები იძლევა უკვე საკონსულტაციო ბიუროები ქალბატონო რუსუდანო აი ზუსტად რეგიონებში ჩვენს პარტნიორებთან ეს არის აბაშაში სოფელი სეფიეთი ეს გახლავთ სოფელი ხამისკური ხობის რაიონში იქ არის ჩვენი პარტნიორები ასევე მცხეთის რაიონში ნატახტარი აქვეა ნატახ ნატახტარის სოფელი წინა წინა წინა მსხვრიანთან ხო და ასევე მცხეთის რაიონში სოფელი ჩარდახი საგარეჯოში ძალიან მალე იქნება ამის შესაძლებლობა და ასევე მალე შესაძლებლობა იქნება სენაკის რაიონის სოფელ ძველ სენაკშიც ეს არის არაჩვეულებრივი ცენტრებია, მე მართლა ვნახე, ადამიანები რომელიც იქ მუშაობენ, არაჩვეულებრივ ეხმარებიან ადამიანს, როგორ შეარჩიონ სამოსახლო ადგილები, როგორ აშენონ ეკოლოგიურად სუფთა შენობები და სხვათა შორის უცხოელები ჩამოდიან, რომ იცოდეთ ტექნოლოგია რა საინტერესოა, იცით, თქვენ წარმოგიდგენთ ის რაც დაგვავიწყდა. ქავტონოს და მე ახსოვანებული ვარ, ესე იგი ჩალი შენობები, არაჩვეულებრივი და ძალიან დიდი მომავალი აქვს იგივე თუნდაც იმას რომ აი საბურავების მშენებლობა. თქოს მთელი მსოფლიოში ამის ბუმია, იცი და ამას აკეთებენ ადამიანები უსასყიდლოდ ეხმარებიან ერთმანეთს მშენებლობაში, იმიტომ რომ დაიცვან გარემო. აი ესაა საოცარი ნებისმიერ ქვეყანაში. იცით, ჩალი შენობები ეს არის ძალიან არაჩო ეგ ნამდვილი ჩალა არის. იგივე ენერგოეფექტური შენობები. საოცრად ენერგოეფექტურები, თურმე ეს ჩვენთან ძალიან მიღებული იყო თავის დროზე წინასაუკუნეში. და ჩვენ დაგვავიწყდა ეს ჩალის ძალიან მოდაშია ჰოლანდიაში, ნორვეგიაში. ძალიან დიდი არქიტექტორები, ზვირადღირებული არქიტექტორები მუშაობენ ამ შენობები კეთდება ამ შენ, მაგრამ მართლა ჩალა არ გეგონოთ, მარტო ეს არის დაწოდებული პრესი, რომელსაც შეერეული აქვს თიხა, რომელსაც შეერეული აქვს კირი. არის ძალიან სქელი კედლები, არის საოცრად ეკოლოგიური. ამით შენდება სათბურები, ზისათბურები, რომლითაც შესაძლებელია მერე მოსავლის მიღება და შედარებით უფრო ეკოლოგიურად სუფთა. ასევე შენდება ცხოველების ფერმები, ასევე საცხოვრებელი საცხოვრებელი სახლები. ჩვენმა კოლეგებმა გააკეთეს საკონფერენციო დარბაზი, გააკეთეს საცხოვრებელი სახლი. ეს ჯერ ერთჯერობით უმაღლეს დონეზე მოწყობილი უახლეს ტექნიკით თითქოს რაღაც ეჭს იწევს მაგრამ მასი არ არის სხვათა შორის აი იმ ტექნოლოგიები როგორმასაც ქვია დათბუნება შვაზის ქვეყნებში ჩვენს მეგობრებთან ხდება აი ბუნებრივი რესურსებით დათბუნების შემთხვევაში ზუსტად აი ამ ბუნებრივი ჩა არჩენებით და შემდეგ მისი უკვე გარედან შელესვის შედეგად სახლი 40-30%-ით ხდება უკვე სითბოს დაკავება. გარდა ამისა, არსებობს ასევე ბუნებრივი მინაკაფები ჩვენ, მაინც ხარს უჭერთ ეს გარემოს გარემოს დამცველები ბუნებრივი მასალებით დათბუნებას. ბევრ ქვეყნებში უკვე სადაც ახალი მშენებლობები და უკვე შემოღებულია სტანდარტები, კედლებშია ხდება დათბუნების ჩადება, ეს არის საუკეთესო ვარიანტი და ბინებიანი საოცრად ენერგოეფექტური. სამწუხაროდ ჩვენი ახალი სახლები, რომელთა ჩვენი ქალაქი დაფა დახმარულია საოცრად არაეფექტურად როგორც თავისი სისქე ასევე თავისი მასალებით ზოგჯერ მთლიანი ერთიანი ბიორკინა ბეტონის სახლები შენდება მე ჩვენ ქონდა ოფისი მუშტეჭი თქვენი ხროშებძანებული ყავით იყო 70 80 მე სანტიმეტრიანი კედლები რომელიც იყო საოცრად ეფექტური ზამთარში და ზაფხულში გრილი გრილი დიახ რა თქმა უნდა აი ეს სახლები ეს დროს იყო აშენებული როცა ჩვენთან ცემენტიც არ იყო ისე სხვათა შორის ცემენტი საქართველოში კირით იყო ქავთან რუსულ შემოიტანა პირველად დიახ და კირით იყო და კირს აღმავალ ხაზზე აქვს რაც დრო გადის ის უფრო მაგრდება აი ამაში ეს საქმე აი დღეს ვამთავრებთ ამ თემაზე საუბარს ჩვენ კიდევ ვისაუბრებთ ამ თემაზე იმიტომ რომ ეს სოფლიო პრობლემა და დღეს ყველაზე პრობლემატურია გადაცემაში გადაცემის სტუმრები გახდნენ საქართველოს ანტემოძრაობა დედამიწის მეგობრები საქართველოს თანათავმჯდომარე რუსუდან სიმონიძე და პროექტი სოფლად საოჯახო პირობებში მზის ენერგიის ეფექტურად გამოყენებისა და ფინების დათბუნების ხელშეწყობის კოორდინატორი ექსპერტი ავთანდილ გელაძე გაიწია მის ფინანსური მხარდამჭერი გახდათ პროექტი ევროპელი ქალები უკეთესი მომავლისთვის. ისე ჩვენ ქალებმა უნდა ვიზრუნოთ ზუსტად ამ გარემოს დაცვას, იმიტომ ჩვენ დედები ვართ. ჩვენ გვევალება ყველაზე ძიმე საქმის მოგვარება. ამით პროგრამა ეკომეტრი როგორც უკვე გითხარით, ამთავრეს მუშაობას გაიწემაზე მუშაობით. ხმის რეჟისორი გოგა გაჩიჩილაძე, ინკა გურგენაძე, პროდიუსერი ნათია რველაძე და ჟურნალისტი ბარბარა ბენაშვილი მომავალ შეხვედრამდე. გადმოცემის მხარდამჭერია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება.